Rhaid te, dych chi'n gwybod os ni'n gwneud job yn deichio yn y fe. Graffiti Cymraeg, penod 5, money off. your hand Mae'n reit yn y ddechrau dair sioe, fi'n credu. Um, croeso i benod pimp o Graffiti Cymraeg. Y podlediad iaith Gymraeg cynta eriod yn y byd, chi'n gwybod ni erbyn hyn, odych chi yn. Um, Dyl ni esbonio, heddi fi'n wedi drio wneud y sioe yr holl ffordd trwy, heb stopo, heb wneud unrhyw beth arall. So os oes unrhyw fel camgymeriadau a pethau fel yna, fi'n gwybod y sioe arall ddim wedi bod yn hollol berffaith. Ond um, fi jyst mynd i adael nhw mewn, achos fi moyn rhoi tymlad naturiol, organic i'r sioe tro hyn rownd. So gewn ni weld sydd mae hwnna'n gweithio. Fi'n ôl gatra, os ych chi'n, uh, os ys diddordeb chi, fi'n ôl gatre so, uh, so coleg mae mwyach, fi'n gatra am y pasg. Fi'n ystyr ar y llawr yn sawl rhyw, mae'n lyflu, fi gyda microffon dechau mas, a mae popeth yn, popeth yn felus unwaith eto. Um, peth cyntaf ni moyn gweud oedd um, diolch i bawb sydd wedi comento ar y blog. Ble allwch chi ffindo'r podlediad hyn, graffiticymrag.blogspot.com. Um, mae cwpl o bobl wedi bod yn comment o. Ie, Um, uh, yeah, chwech fi'n credu. So diolch yn fawr i'r chwech person. Er, fi'n credu mae o lia dau o'n nhw wedi cael ei wneud gan yr un person. Ond dim ot, fi'n fi, fi gwerthfarogi nhw i gyd. Um, yn yn siwn o ti'n arfer, mae'n gweud ware can arall. Um, so sa'i quite yn siŵr beth o'n i'n meddwl pam sgwennes i hwnna lawr. Ond um, gewn ni weld beth sy'n yma, efe? Siwr di chi di fod? So, fi'n gwybod, oedd, um, nes i adael i eitha spel rhwng y, y sioe cyn yr un diwetha a'r un diwetha, ond fi'n trio mynd nôl mewn i'r swing o bethau tro hyn. So, um, yeah. Fi dal, uh, dwi dal ddim quite yn gwybod beth i siarad am ambell waith. Mae'r uh, mae cynnig dal na i chi e-bost o mewn a gweithio beth i weid. So os sy'n rhywun moyn neud na, rhysdowning at gmail.com. Rhysdowning o i gyda llaw, eich um, friendly host. Oh gosh. Ie, yeah, fi'n credu bod i'n absurd i dewn arall, yn dwi? Ie? Yeah? Alright. Mae ni See the Sun gan Black Lab. O, oh, ni gweud hefyd, The Shapes oedd yna i ddechrau. Band ardderchog, o reis i gan gan nhw spel fach nôl o'r enw um, Dreaming of an M16 os glywch chi hwnna, mae hwnna'n briliant, mae'r gan yn briliant. Gewn ni glywed mwy ganddyn nhw yn nesach mlaen yn y sioe. Ond am nawr, mae ni Black Lab gyda See the Sun. gyrwch eich browser gwe tuag at uh, blacklabworld.com stym wdrifflyg a ddechrau hwnna, ond jyst i cofio beth yw wdrifflyg yn Gymraeg www yn Gymraeg wdrifflyg gyrwch eich browser rhyngrwyd chi at uh, blacklabworld.com dim wdrifflyg ar y dechrau a um, gewch chi ffind o mas mwy am y band na, Black Lab a fi'n lyco'r dewn na, mae sort of uh, tymlad eitha sort of hafaidd, os yw na'n air. Fi jyst yn neud lan geirau dros y lle i gyd, heddi. Um, a fi'n dicio fe. Ie, yeah, allwch chi ffynu mas mwy am y band na. Um, ar diwn na. Uh, felly, fi moyn siarad am festivals ond oedd yna fod i fod yn link really smooth o siarad am yr haf. Sôn am yr haf, pwy festivals i chi mynd i blwyddyn hyn? Um, Ie, yeah, ond ath it yn bach yn wrong, really. Ond dim ots, achos ni wedi mynd ar i'r topic o festivals. Um, yeah, festivals. Um, dim Glastonbury blwyddyn hyn, gytyd. Ond dim ots, achos mae cwpl o bethau arall ddech chi'n mynd mlaen. Uh, os chi'n licio mews, allwch chi ddal nhw yn Reading a Leeds. Os chi'n licio Red Hot Chili Peppers, allwch chi ddal nhw yn Tea in the Park, lan yn yr Alban. Neu, os fel fi, chi'n licio Morrissey, Razorlight, Rufus Wainwright a James Dean Bradfield o'r Manic Street Preachers, allwch chi fynd i V Festival yn Chelmsford neu Staffordshire. Um, Na'r i'n fi'n mynd i siarad fod i'n Reading hefyd os o'i gallu cael yr arian at gilydd. Um, ond mae fi yn edrych fel sy'n mynd i fod ytha da blwyddyn hyn. Dyf, um, well, turn it for the bucks yn fe. Um, so mae hwnna'n disgwyl fel sy'n mynd i fod yn dda. Wrth gwrs, festival arall allwn ni byth anghofio am yw yr Eisteddfod Genedlaethol, neu, mwy pwysig na na, Maes B. O oh, ie. Yeah. Um, Ie, yeah, Maes B blwyddyn hyn, Abertawe, briliant. Um, os chi lan y gogledd, dewch lawr i dde Cymru, mae fe'n briliant lawr fan hyn. Wnaethon ni'r ymdrech i fynd lan i Bangor blwyddyn diwetha. So, chi'n gwa, dewch lawr fan hyn, gwedwch helo. Um, Neu brynu paint i chi os chi'n chi gwrando ar y, ar y sioe. Um, yeah, mae Spur. Peth arall i fy'n gweud am ti mae spa yw, sy'n gwybod os chi'n gwybod am hyn, ond mae EC2 i Radio Cymru ar y funed yn rhedeg um, cystadleuaeth brwydr y bandiau, odyn maen nhw. Um, <laughs> a un o'r band sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yw Amandi, Merched Mecca. Sa'n gwybod os chi'n cofio, ond wnaethon ni... Um, nes i wario cam fach gyda ni cwpl o sioe yn o, penod, w, falle penod un hyd yn oed, neu penod dau. Um, so, os ych chi'n lyco hwnna, um, hoffwn ni ofyn i chi gyd, <laughs> chwech ohonoch chi, i, um, i bleidleisio amdano ni yn y, yn y rown nesaf, sy'n digwydd yn credu ar y chweched, uh, chweched, ar, chweched o paf, siw i nawr. Um, y ban na thennill trydwetha, blwyddyn diwetha, oedd um, No Star, band o, wel, dan Wrexham fi'n credu. Welys i nhw'n tu yn Abertawe, cwpl o thnosau yn ôl. Briliant. Real sort of vibe, hard rockin, sort of 80au nhw, then really dda. Ond ty beth, um, yn y rawn nesa o'r Brwyd y Bandiau, byddwch chi'n clywed um, cyneuon sydd wedi cael eu recordio mewn studiad recordio yn gros y wlad um, gan yr holl fandiau, wech o'n nhw. Um, so hoffwn ni wario yr un, yr un wnaethon ni. Wnaethon ni fe'n uh, Stia Studios yn Rhyd Aman, um, wrth wythnos diwetha. yn siŵr sure sy'n bydd ac dau yn tymlo beth ti fi'n uh, wario hwn, ond um, gawn ni weld os ydyn nhw'n siwo na gymryd e off. Chi'n ma. Um, a pyd o'ch gweud wrth neb, ond fi'n mynd i fod yn torri mwy o gyfreithiau hawl ffraint yn nesach mlaen yn y sioe. Um, yeah, so... Um, so, mae ni, os ych chi'n lyco yn pleidleisio'ch amdano ni. Please, please, please, please, please, please. So mae ni, neb yn ei nabod hi, Merched Mecca. presso get that ma das Leben weird, das Leben weird, und ich nabbert hier. Das Leben weird, das Leben weird, das Leben weird, und ich nabbert hier. Das Leben weird, und ich nabbert hier. So yna fe, neb yn ei nabod hi, Merched Mecca. Os chi'n lyco hwnna, chi'n ble leisio i ni amdano ni ar y chweched o fi sebryll ar, rhyw, ar um, actau, fy mwyn ar. A os ni yn ennill, falle welon ni chi yn, uh, yn maes fi, efe? Ie, yeah, ie. Yeah. Um, so ie, yeah, yna fe. Um, Brwydr y bandiau actau. Please pleidleisiwch am Merched Mecca. Um, Mae'n gweud diolch hefyd. Diolch yn fawr iawn. Yn y rownd gyntaf, um, Y rawn gyntaf, rhaid ni fynd i wario yn um, clwb ifor bach yng Nghaerdydd. Clwb ifo... I dda! Clwb ifor bach yng Nghaerdydd. A mae'n gweud, diolch yn fawr iawn i Mike a Bethan, neu Mihangel a Bethan. Sa'n gwybod. Um, diolch yn fawr i Mike a Bethan am, am ddod lawr a, a cefnogi ni fyna. Um, gwerthfawrogi yna lot. Um, yeah, so fel chi'n gwybod, beth o'n i'n moyn wneud pan o'n i wedi dechrau'r uh, podlediad hyn, oedd wario um, music Cymraeg arno fe, yn, yn ogystal â siarad Cymraeg. Ond drychas i ar y, ar y rhwydwaith gerddoriaeth Bodsaff, bod yma, um, music.podshow.com neu podsafemusicnetwork.com os ych chi moyn uh, mynd fyna i roi eich, roi eich caneuon chi arno fe, os ych chi'n mynd band, neu hyd yn oed jyst i rando ar, ar, beth, um, ar beth cerddoriaeth uh, Podsaff. Um, a does dal dim cyrddoriaeth Gymraeg ar, ar fyna o gwbl. A sy'n o beth sy'n digwydd. Um, Mae'n gweud diolch yn fawr iawn i um, Radio Flyers am adlu fi wel, rei stwff nhw ar y, ar y sioedd eitha. Y stwff mae cynnion uh, o, o ansawdd uchel gyda nhw. Um, nes i fwynhau war yr ein a lot. Um, ond, sy'n o beth sy'n digwydd? Os chi mewn band Cymraeg, anfonwch eich stwff i fi. Os chi ddim yn anfon i fi, allai i ddim wario fe. A, all, wech person ledled Gymru ddim grand ar arno fe. So na incentive i chi, yn fe. Felly, beth fi'n mynd i wneud, beth fi wedi penderfynu fi'n mynd i wneud, yw um, torri cyfraith um, halfraint a ware cerddoriaeth Gymraeg uh, mant o CDs o i di prynu. Um, heb i lawr lwytho nhw yn anghyfreithlon. Ond, siwr fod, os ta just weich person sy'n gwrando, chances a bod chi gyda'r CDs hyn hefyd. <laughs> so, mae hwnna'n oce. Okay. Um, so, ie. Yeah. Blwyddyn diwetha, yn maes B, um, eitha ni weld cwpl o fans, a uh, chiod, cael amser da, uh, i fed yn bach. A, chiod, os chi'n mynd, os chi mynd i maes B, wel, dyddi hyn, gan, gan bod yn costi rhywun faint i mynd ar y maes, un dydd chi, os chi'n timlo fel, wel, dylen i fynd ar y maes, really, y maes iawn. Um, chi iawn, a yr un dydd blwyddyn diwetha, yn Bangor, pen nes i ar y maes iawn, um, oedd y boi hyn yn, yn yster ben, um, yster ben 2x4, fi'n credu, a um, wario i gyneuon e gyda just uh, acoustic guitar a, a llais, a oedd e'n swnio'n briliant. Gofynnes iddo fe, beth yw dyn o di? A wedodd e, Dan eimor. Na'r te. Sa'n gwybod beth chi'n meddwl am hwn, ond sa'ch chi greu nhw fel dan eimor, na fyddech chi'n galw chi'n dan y môr. So, na'i na, di beth deall hyn, dan eimor, ond, um, wel, na fe. Dan y môr o'i i wystod yn galw fe, chi oed, tu ôl i gefe yna, <laughs> pam na yn edrych. Um, ond ta beth, ni'n diwad y, um, ni'n diw y can gan y fe nawr. Mae album briliant y fe. Sa'n credu bod... Um, Sa'n credu bod gwefan dy fe? Gyda llawr, chi fynd o um, links i wefannau'r holl bobl fi'n fi ware. Os chi'n mynd i'r um, show notes ar uh, graffiticymrag.blogspot.com Um, yeah, allwch chi fynd, o'n yn o fyna. Sa'n credu bod gwefan gyda um, dan, dan Eimor. Dan y môr. Um, ond mae fe ar label recordio crai, um, sy'n meddwl dylen ni ddim wir fawr fe. Ond, um, fi'n mynd i ty beth. Os oes unrhyw un yn gwrando o label recordio crai a chi, a chi ddim yn hapus, just e bostwch fi, rhysdowning at gmail.com a na, um, na, na gymryd fwn mas a rhoi recordiad o, um, o geiliog mewn am 2 funed a 39 eiliad mewn i'r rhai, heb i unrhyw un yfed. Bydd e'n briliant. Anyway, os os dim ots, da chi, na i just, na i just wario diwn. Um, so mae ni, o'i album e, uh, dychwelyd, mae ni o hyd gan Dan y Môr. Dan Eimor. Dan Eimor. fy hir i ffeindio dy domdre Dwi di methu'r holl beth Y gwynt ma wedi codi a tywydd i johoi Glaw ar y hen lôn di hewi ers ddoe Fym henyw dy garchar i wyneb rydd hahar Dychmyga yr ystyr os di gaid yn cael Rhaid i newid fy meddwl Na mae'r eiliad i dod Sgyn ti rhywbeth i gynnig Sgyn ti rhywbeth Y gwynt ma wedi codi A'r tywydd i troi Glaw ar y hedlon Di ddewi ers noi Fy mhenyw dy garchar I wyneb rhyddhad Dychmyga yr ystyr Os di llygaid yn cael O hi Short and sweet, na ni, o hyd, dan Eymar. Canor, briliant, cneuon briliant, album ardderchog o'r enw dychwelyd. Ewch mas i brynu fe nawr, mae fe'n ardderchog. A gobeithio gen i weld e yn um, maes B blwyddyn hyn hefyd yn Abertawe. O'n i'n edrych ar ei wefan e jyst nawr, a fi'n credu bod e yn yng Nghyrdydd rhywle. Os gen ni jyst uh, edrych hwn lan fan hyn, efe? Um, Ie, yeah, Dan Eimor. Dydd Gwener, y chweched ar hugen o fai 2006. Nawr gloch yn y nos, 5 pint. Yn y twcan yng Nghaerdydd. So, os chi, os chi yng Nghaerdydd, a chi'n fyty pryd ni, um, ewch chi weld e. Bydda eisiau rhaid fod just nôl o'r coleg, actually. So, um, yeah, so os chi'n chi, lyco chi licio Dan Eimor, ewch lawr yna, falle neu chi lawr yna. Um, A os ych chi'n gwrando ar y sioe, mae anna fi drink i chi. Um, dim ond wych drink, os nag ych chi'n chi ifed rhywbeth yn ferthol rhyd, allwch chi'n odell hyd nhw'r ffordd o hwnna. Alla. Um, Jyst i gweld hefyd ar uh, wefan <clears throat> The Shapes, y band ni wedi wario reit ar dechrau'r sioe, maen nhw ar y chweched o fai yn CBGBs yn Efrog Newydd, sy'n ardderchog am Chod, am fand oedd we, wech mis nôl o'n nhw, oedd oedd, oedd neb yn gwybod pwy o'n nhw, sy'n credu. Um, Ond yn gweud fan hyn ar un newyddion nhw bod nhw ma nhw ar bob math o sioi y tyledu a pethau fel yna. A mae fe i gyd wedi dod mas o, um, o bodledu. Wel, sort of. Ie, yeah, mae fe. Um, credu glywes i nhw ar um, Accent Hash, fi'n credu, am y tro cyntaf. A o'n nhw'n hollol briliant. Os chi'n chi lyco beth chi wedi clywed o'r sio hyn, ewch i rando ar i can arall nhw, Dreamin' of an M16. Mae fe hyd yn oed yn well. Ni'n mynd i werfau heddi, ond fi wedi werfau'r blaen. So mae faint o weithiau. So, nawn ni fi'n credu nawn ni gwpla off gyda mwy gan The Shapes. Um, diolch fawr am rando. Ta pwy i chi. Um, na fe. Uh, Welai chi... Gobeithio bydd dim rhaid chi aros tri mis arall am y benod nesaf pwy oed falle bydd. <laughs> Ond, um, yeah, wyla chi tro nesaf i wneud hyn. A na i adael chi gyda'r shapes, gyda'r gan monochrome. difference, it's easier